6 sinf qadimgi dunyo tarixi 34 paragraf qadimgi xorazm qaniq va dovon davlat qadimgi xorazm miloddan avvalgi 4 asrda xorazm ahamoniylar davlatidan ajralib chiqib mustaqil davlatga aylandi makedoniyalik aleksandr va salafkiylar hukmronligi davrida ham xorazm davlati mustaqil edi bu o'lka aholisi xo'jaligini asosini dehqonchilik tashkil etgan Xorazmda shaharsozlikning boshlanishi miloddan avvalgi 7-asrga borib taqaladi. Jumladan, Ko'zaliqir shahar xarobalari. Bu yerda mahalliy hukmdorning qarorgohi bo'lgan ulkan qal'a bunyod etilgan edi. Ya'ni Qalaliqir shahri xarobalari. Miloddan avvalgi 3-2 asrlarda Jonbos qal'a Xorazmning qadimgi shahri bo'lgan. Qo'y qirilgan qal'a xarobalaridan aylana shaklida qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan. Miloddan avvalgi 2-3 asrlarda Tuproqqal'a shahrida bundan ham ulug'vor va muhtasham qurilish ishlari amalga oshirilgan edi. Shahar qudratli mudofaa devorlari bilan o'ralib, devor burchaklarida burchlar qurilgan. Markazdan o'tgan ko'cha shaharni ikki qismga bo'lgan. Undan esa yon atrofga ko'chalar ketgan. Mahallalar bir-biridan ajralib turgan. Markaziy maydonda muhtasham saroy va ibodatxonalar joylashgan. Qasrdagi saroy devorlari shohlar, lashkarboshlar, sozandalar, shuningdek, hayvonlar va qushlar tasviri bilan bezatilgan. 20 dan ortiq bo'yalgan loy-haykallar zallardan biridagi tokchalarda devor bo'ylab o'rnatilgan. Xorazmda ayniqsa hunarmandchilik yuksak darajada rivoj topgan. Kulolchilik, temir, mis asboblar, qurollar, zargarlik buyumlariga talab katta bo'lgan. Xorazm aholisi Sog'diyona, Marg'iyona, Baxtriya va dasht ko'chmanchilari bilan yaqindan savdo munosabatlarini o'rnatgan. Bu o'lkadan muhim karvon yo'llari o'tgan. Miloddan avvalgi 1-asrda va milodiy dastlabki asrlarda Xorazmda kumush va mis tangalar zarb qilingan. O'rta Osiyodagi eng qadimgi yozuv Xorazm hududidan topilgan. Bular Oybo'ri qala. Miloddan avvalgi 5-4-asrlarga oid yodgorlikdan xum sirtiga bitilgan yozuv va o'yqirilgan qaladan topilgan ayrim mahalliy yozuvlardir. Miloddan avvalgi ikkinchi, miloddan avvalgi uchinchi-ikkinchi asrlarga oid. Milodiy birinchi asrda Xorazmda ishlab chiqilgan mahalliy taqvimdan xorazmliklar sakkizinchi asrga qadar foydalanishgan. qanaq davlati. Xitoy manbalaridan bu davlatning yo'y deb atalgani ma'lum. Miloddan avvalgi 3-asrda unga saklar asos solishgan. Qadimshunoslarning aniqlashicha, Toshkent vohasida miloddan avvalgi 3-asrda asos solingan. Qanqa, ya'ni Qanxa shahar qalasi saklarning o'sha kezlardagi poytaxti Qanxdez bo'lgan. Xitoy manbalarida bu shahar Betian deb atalgan. Qaniq davlatining asosiy shaharlari Sirdaryo sohillari bo'ylab joylashgan. Miloddan avvalgi 2-asr oxirida Qaniq qudratli davlat birlashmasiga aylanadi. Uning hukmdorlari o'z nomidan tangalar zarb qildirganlar. Qaniq davlatida istehkomlar, ibodatxonalar, savdo va hunarmandchilik mahallalari barpo etilgan. Davlatning madaniy markazlaridan biri Toshkent vohasi edi. Aynan shu hududda o'troq ziroatchilik va hunarmandchilik madaniyati vujudga kelgan. uning hududidan Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i o'tganligi davlat iqtisodining gullab yashnashiga imkoniyat yaratdi. Lekin ayni shu hol ko'chmanchi qabilalar bilan urushlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Bu urushlarda qanag'arlar ya'ni qanaq davlati aholisi ko'pincha g'olib chiqar edi. Milodiy 3-asrda qanaq davlati parchalanib ketdi. Dog'on davlati Davon davlati Xitoy manbalarida bu o'lka shu nom bilan tilga olinadi. Taxminan miloddan avvalgi 3-asrda paydo bo'lib, Farg'ona vodiysida joylashgan. Xitoy hukmdorlari bir necha bor bu davlatni bosib olmoqchi bo'ldilar, biroq ularning harakatlari behuda ketdi. Harbiy yurishlarning birida ular Davon davlatining poytaxti Ersheni qo'lga kiritdilar. Biroq aholisining tovon to'lashi evaziga uni tashlab chiqishgan. Dovon davlati Xitoy va Sharqning boshqa mamlakatlari bilan bo'lgan xalqaro savdoda muhim o'rin tutgan. Xitoy hukmdorlarini ko'proq Farg'onaning zotli otlari qiziqtirardi. Otlar naslining biriga hatto ular Samoviy deb nom berganlar. samoviy otlar baquvvat va chopqir bo'lgan. Qadimshunoslar topgan dalillar Xitoy solnomalaridagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Ko'p sonli aholiga yaxshi qurollangan va mashq ko'rgan qurolli kuchlarga ega bo'lgan Dovon miloddan avvalgi 2-1 asrlarda yuksak taraqqiy etgan davlatga aylangan. Dovon davlatining Jo'rabashat, Uchqo'rg'on singari shaharlari atrofidagi aholi yerni ishlash, sholi va bug'doy yetishtirish, bog'dorchilik va uzum yetishtirishda katta yutuq yutuqlarga erishgan olimlarning aniqlashicha milodiy uchinchi asrda dovon davlati ham barham topgan